O que, que, eu vou encontrar nessa porra? Nada, não vou encontrar Troca uma nada, ideia comigo da hora. Nada, não Troca uma ideia comigo da hora. Eu tô trocando. Esse carro é NP? Não. Não? Não, tá, tá em dia? zero. Tá eu vou puxar até o parafuso desse carro aí, mano. Pode puxar. Sem ideia pra você pode depois, puxar. hein? Sem ideia, pode puxar. Então tudo bem. E as meninas, tem alguma coisa aí com elas também? Tem alguma novidade? Se tiver delas, não é não. DJ Glenna, DJ Glenna, DJ Glenna, DJ Glenna. os coxa, sinal de alerta é melhor parar. Tá de carona umas duas moças que eu tô levando pra jantar. Puta que zica, uma hora dessas, esses malucos vem me enquadrar. Tá embutida no banca peça, vai ser malvuco se eles achar. Acostamento, lanterna na cara, mano, o volante tá indo aonde? Nesse momento mantenha a calma, dentro da nave para os fragantes cantora entrar em cena e ativa o modo gigante. Saca logo dos peitos pra fora e os cana fica em transe. Ufa, brilhante. Documento habilita, não pediu. O contato da puta adquiriu. Ficou de boca aberta e esqueceu. De pedir pra descer e nós partiu. Dentro do porta-mala, um fuzil. Nos pés da passageira, 30 mil. Tipo os 40 metros aconteceu. A morena acendeu, canto subiu. Puf habilitar não pediu. O contato da puta adquiriu. Ficou de boca aberta e esqueceu. De pedir pra descer e nós partiu. Dentro do porta-mala, um fuzil. Nos pés da passageira, 30 mil. Tipo 40 metros aconteceu. A morena acendeu. A parte toma no vento, no teto da Porsche. Vivendo o momento pela Zona Norte. Claro que eu tento andar devagar. A nave que pede pra acelerar. Vê os moleque vivendo, fica no ódio por dentro. Tenta arrumar um argumento pra querer vir me brecar. Respeitar eu pra eu te respeitar. Pediu pra eu parar, eu parei. Calma, não desrespeitei. Habilitado eu tô bem. Habilitado habilidade nós tem pra conduzir os foguetes em qualquer lugar. Ele querendo arrastar os quebrada, sai página de fofoca, mas nunca arruma nada. Nós é bigode bigoda. Ele querendo arrastar os quebrada, sai página de fofoca, mas nunca arruma nada soubesse o que tem no porta-mala. Duas quadras de mangêmea que gospe bala. E a secretaria, dedo na cara. E um par de algema no quebrado. No bombom jacumbo que fluorescente. Cicleta cá espelhado no tapete. O cordão no peito, porrete Tá valendo mais que meu foguete. Ficando as barcas grandona, as pequenas, médios, Lucan. Os mandrake na pista impressiona, tubarão mais liso que o louco Joga no peito aí, 12 mãe de todas. 4-4 no peito, os men da vida louca. Ele conhece o BK a vila toda. Já trampo no sete, trampo na boca. Se pegar de carro sem chance, e de moto vai ser impossível. Porque o bode já é o flagrante. Tomei do boys ontem na Pequenina e cabrinha, dando fuga desde o tempo da bicicleta. contando as notas, empresário gosta. É bom demais fazer o que amo, o clima tava foda mais. Pra fuder com nós, ó quem tá lá na rotatória vai. Brisa passa logo e passa logo a habilitação. Quis saber se eu tava bêbado logo cedo, cheiro meu dedo. Sem novidade, pois o medo é que tava tocado no step crank do parceiro. Ah, um quilo e eu só com no pensei um pouco. Ah, se é isso, entreguei o baseado logo pra desbaratinar. Disse que eu só tinha isso que era só pode fumar. O copo ficou puto e começou logo a me revistar. E abusar do poder da farda, queria me levar. E passa do outro lado pra minha surpresa. Chamando a atenção dos homens no mal de preta. Um mano, uma loira e também uma morena. Os polícia me largaram e foram atrás, mó cena. Fui deixado de lado e vazei sem entender. Ainda dei uma olhada pra tentar ver. É no escuro e na pressa, é foda reconhecer. Depois pensei melhor, será que era o PP? reconhecer. Depois pensei melhor, será que era Eles ficam valentes se é artista. O estado te apoia, te dá uma peça. Doc zero, a nave tá paga à vista. Mas se eles que atrasar, nada interessa. Tô de novo brecado na XC60, tatu na cara. Camisa do Penta refaz as perguntas pra eu ir pro B.O. Mas nós vem com a verdade que vocês não aguentam. Se atacar com o é direto, oi. Na bola do olho sem dialeto, oi. Eu não bebo, só fumo oficial. No presente careta em cima do céu. Já vi vários que por outra intenção. Forjada a luz do dia, sem averiguação a 40 metros de Deus ou do cão. Quem decide se eu vivo é o homem do brasão. Chave no contato, vazamos. Ficou na memória, acende o budan. Melhor pra ele se eu tiver trancado. Mas papai do céu permitiu amanhã. Chave no contato, vazamos. Ficou na memória, acende o budan. Melhor pra ele se eu tiver trancado. Mas papai do céu permitiu amanhã. tipo pé de urso, hein, mano. Não pode mais andar pra lugar nenhum que você toma quadro, tudo. Cadê vocês? Eu cheguei já foi mal cota. Ah, tô ouvindo vocês, tô ouvindo, ah, tô ouvindo o de vocês aí. Vou descer aí. Audi pretona brincando os coxa, sinal de alerta é melhor parar. Tá de carona umas duas moças que eu tô levando pra jantar. Puta que zica, uma hora dessas esses malucos vêm me enquadrar. Tá embutida no banca peça, vai ser maluco se eles achar. Acostamento, lanterna na cara, mano o volante tá indo aonde? Nesse momento mantenha calma, dentro da nave para os fragantes. Do nada loira, entrar em cena e ativa o modo gigante. Saca logo dos peitos pra fora e os cana fica em trânsito. Ufa, brilha.